congressae spertoi. Antau quelcae tagui, finigis la cent tria Universala Congresso de Esperanto, FINFINE en Lisbono lau cies longa attendado. Partoprenintoi do ancora trovigias sub la impreso de tiu impona evento. Oni rememoras scenoin, homoin, o casajoin, qui ancora aperas fresce en la menso. Existas homoi en nia esperanta mondeto, kiui ne interesidas pri congresoi, tamen. Al ili ne placas tiu foie confusa galimatio cae agitado. Ili preferas la silenton cae quietetson de siai bibliotecoi cae giardenoi, kie ili povas giui la lingvon plene cae clare. En sia plei multe nombra socie tumado, ili shatas cafumi cun unu, du amicoi, cae practici la lingvon en plena regado de siai bushoi cae oreloi. Sen raucai microfonoi, trovarmai chambroi au bruemai ce estantoi, cae cun considerinda sparo de mono. Ni respectu tiuin seriosuloin, ili havas sia in motivoin. Por la cetera vulga rularo, niai congressoi estas tamen granda, colora, entusiasma festo. Flanque de multae instruae prelegoi, paroladoi, cae organizae considoi, abundas tre agrablae programeroi. Estus interesse en ceti ce ordinare congressanoi pri iliai plei chatatae programmeroi. Multae certe electus la bella in excursoin, quie inter alie ili sentas sin iom pli liberae por crocodilado. Facte, multae vere neforgeseblei programmeroi ocasis. Lau mia improvisita corridora en queto, al plei multae congressanoi, el stare placis citiui. La impona nazia vespero cun siai tradiziai portugalai cantoi cae danzoi. La emociiga omaggio al poetino Marjorie Bolton quiu forpassis en 2017. Dum unu horo cae duono eminentuloi commentis prisia aminda personezzo declamis cae ec cantis sciaen poemoin la spectacla prelego de la Brasila biologiisto Wendell Pontes pri la biologia i basoi de la mensogo. Vere curiosa aliro al temo quiu generale elvocas nur moraletsain analisoin. La rava concerto de la pola bardo Georgo Hanslik cae lia filino Dominica. La paro bellegie cantis, ien aparte, ien cune, li con gitaro, sci con violono. Certe impresis la cestantaron, quiu plen stopis grandan salonon, la angelae aspecto cae vocio de la charma knabino, quiu sento plene plenigis la salonegon per sia cristalla vocio absoluta successo. Cet congressoi transdonas ion exter la podioi. Ciu congressano certe alportas heimen sien personain tutte privataen rememoroin. Revidon de amicoi, babiladon en cafeio, visiton alla la libroservo, promenoin tra la bela Lisbono, cae simile ancau mi spertis tiaen. Permesu che mi rapportu pri unu mia neforgesebla congressa travivajo. Matene, multe congressanoi rencontigis en la metroo survoie alla congresseio, cae iam tie comencigis gaia interparolado. Uno matenon, ciam mi sidis en metro vagono envenis gruppeto de evidentai congressanoi. Interili stsivoleme regardis min maliumna signoro sporte vestita per helblua culotto cae malpesa cemiso. Malgrau sia videble alta agio, li aspectis vigle, forte cae sporteme. Lia rigardo estis exterordinare vivezza cae gaia li tu rigardis mian congressam shildeton, quiu pendis sur la brusto. Leginte mian nomon, li ec montris largian ridon. Ho, mi time auscultas vin, cae la cetera in parolantoin en la esperanta retradio, mi volas havi foton con vi. Sequis amica interchangio de salutoi cae conversatio. Tiam, mi exciis che la ege simpatia signoreto estas pola pastro quiu revenis al esperanto practicado post tridechiara cabeigio. Cia estiminda samideano! Nia rencontigio finigis per conservinda foto en la congresseia giardeno cae per varma bracumo. Mine plu vidis lin dum la ceterei congresai tagui. Compreneble, kiel brasilano, mi ne successis conservi en la memoro lian polan nomon. Sed mi niam forgesos la rencontigion cun la varm cora pola pastro quio per sia luma figuro pravigis mian voyagion al Portugaluio damgon samideano